25 skirsnis Jūsų kambarys vis dar laukia jūsų, kalbėjo jį toliau. Kad jūs žinotumėte, kaip dabar gražu sode. Azalijos tai puikiai žydi, alėjos išbarstytos upės smėliu, o tame smėlyje daug violetinių keukutėlių. Jūs paragausite mano braškių, aš pati jas laistau. Ir kad daugiau nebūtų nei ponios, nei pono Žano, mes gyvename Respublikoje – ir visi sako viens kitam tu, ar ne, Marijau? Programa visai pasikeitusi, kad jūs, tėtuši, žinotumėte, kokią aš turėjau širdgėlą. Sienos plyšyje buvo susikrovusi lizdą raudongurklį, o bjauri katė man ėmė ją ir suėdi. Vargšė mano gražioji raudongurklį. Ji iškiždavo galvutę pro savo langelį ir žiūrėdavo į mane. Aš taip jos verkiau, būčiau užmušusi tą katę. Bet dabar niekas nebeverkia, visi juokiasi, visi laimingi. Jūs važiuosite su mumis, kai bus patenkinta senelis. Jūs turėsite sode savo lysvelį, dirbsite ją ir tada pažiūrėsime, ar jūsų braškis bus tokios pats skanios kaip mano. Aš pasižadu daryti visą, ką tik jūs norėsite, bet ir jūs turėsite manęs klausyti. Žanas Valžanas klausėsi kozetis ir nesuprato jis veikiau klausėsi jos balso muzikos, negu stengiasi suvokti jo žodžius. Stambi ašara, paslaptingas sielos perlas, tvenkėsi palengva jo akies kamputyje, jis užnapždėjo. Štai ir įrodymas, kad Dievas gailestingas, jie atėjo pas mane. Tėtuši tarė kozetį. Žanas Valžanas kalbėjo toliau. Taip iš tikrųjų būtų puiku gyventi kartu. Medžiuose ten daugybė paukštelių, aš vaikščiočiau su kozete. Taip malonu būti gyvųjų tarpe, sveikintis vienam su kitu, šaukti vienam kitą sode, būti kartu nuo pat ryto, kiekvienas dirbtume savo sklypelį sode. Ji mane vaišintų savo braškimis, aš jai priskinčiau savo rožių, būtų žavinga, bet jis staptelėjo ir tyliai pasakė, kaip gaila. Ašara nenurėdėjo, Žanas Valžanas sulaikė ją ir nusišypsojo. Kozetis suspaudė senuko rankas savo rankomis. Dieve mano, sušuko jį. Jūsų rankos liko dar šaltesnis, jūs nesveikas. Nejaugi jūs sergate. Aš ne, atsakė Žanas Valžanas, man labai gera tik tai. Jis nutilo, tik tai kas? Aš to jau mirsiu. Kozetė ir Marijus sudrebėjo. Mirsite, sušuko Marijus. Taip, bet tai niekis, tarė Žanas Valžanas. Jis atsiduso, nusižypsojo ir kalbėjo toliau. Kozete, tu pradėjai man pasakoti, kalbėk toliau, netilėk. Tavo raudongurklė, sakai, numirė. Kalbėk, kad aš girdėčiau tavo balsą. Marijų žiūrėjo į senuką tarsi suokmenėjęs. Kozetė suriko širdį veriamų balsų. Tėtuši, tėveli mano, jūs gyvensite, jūs turite gyventi. Aš noriu, kad jūs gyventumėt, girdite. Žanas Valžanas pažiūrėjo į ją dievinančių žvilgsnių. O taip, uždrausk man mirti. Kas žino, gal aš ir paklausysiu tavęs. Aš jau buvau bemirštas, bet kai jūs atėjote, mirtis atsitraukė, man pasirodė, kad aš vėl atgyju. Jūs pilnas jėgų ir gyvybės, užuko Marijus. Nejaugi manote, kad šitaip žmonės gali numirti? Jūs kankino sielvartas, jis praėjo, daugiau jo nebebus – Nekas kitas, tik aš turiu prašyti jūs atleidimo ir prašau atsiklaupęs, dovanokite man. Jūs gyvensite ir gyvensite su mumis, gyvensite ilgai. Mes pasimame jūs. Mes abu nuo šiol te turėsime vienų vieną troškimą rūpintis jūsų laimę. Na štai, jūs pats matote, tarė kozetė paplūdusi ašaromis, ir Marijus sako, kad jūs nemirsite. Žanas Valžanas tebesišypsojo. Jeigu jūs mane ir pasiimtumėte, ponė ponmersy, argi aš nebebūčiau tas, kas esu? Ne. Dievas galvojo taip, kaip jūs ir aš, o savo sprendimų jis nekeičia. Aš turiu pasitraukti, mirtis puikiausiai išeitis. Dievas geriau už žino, ko mums reikia. Te būna ponas ponmersy laimingas su kozete, tegu jaunystė susijungia su giedru rytu – Te džiugina jūs mano vaikeliai, alyvų žiedai ir lakštingalos, te būna jūsų gyvenimas nušviesta saulės, kaip žydinti pieva, te prisipildo jūsų sielos dangaus palaimos, o aš esu niekam nebereikalingas ir turiu mirti, taip reikia ir kitaip negali būti. Taigi būkime protingi, nieko jau nebegalima padaryti, aš jaučiu, kad viskas baigta. Prieš valandą aš buvau apalpęs o šią naktį išgėriau visą šitą asoti vandens. Koks geras tavo vyras, kozete, tau su juo daug geriau negu su manimi. Kažkas pabeldė į duris, įėjo gydytojas. Sveiki ir sudė daktarė, tarė Žanas Valžanas, štai mano vargšai vaikai. Marijus priejo prie gydytojo, jis pasakė vienų vieną žodį ponę, bet ištarė jį tokiu tonu, kad tame klausime glūdėjo viskas. Gydytojas atsakė į klausimą reikšmingų žvilgsnių. Jeigu mums kas nors nepatinka, tarė Žanas Valžanas, tai tas dar neduoda mums teisės murmėti prieš Dievą. Stojo tyla visiems suspaudė širdį. Žanas Valžanas atsigrėžė į kozetę, įžiūrėjo į ją tokiu sutelktų žvilgsniu, lyg būtų norėjęs įsinešti jos atvaizdą jam žinybę. Toje tamsos gelmėje, į kurią jau buvo nusileidęs, jis vis dar galėjo gerėtis kozete. Jo išbliškusią kaktą, sakytum, švietė švelnaus jos veidelio atspindys. Ir kapas gali sutviskėti džiaugsmu. Gydytojas pačiupinėjo pulsą. A, tai jūsų jis ilgėjosi, pratarė žiūrėdamas į kozetį ir Marijų ir pasilenkęs prie Marijaus ausies visai tyliai pridūrė. Per vėlų. Žanas Valžanas akimirkai atitraukė žvilgsnį nuo kozetės, gedromis akimis pažvelgė į Marijų ir gydytoją. Jo lūpos vos girdima ištarė šio žodžius. Mirti tai niekis. Baisu nebegyventi. Staiga jis atsistojo. Toks jėgų sugrįžimas kartais esti prasidėjusios agonijos ženklas. Tvirtų žingsnių jis priejo prie sienos, neleisdamas nei Marijui, nei gydytojui jam padėti. Nukabino nedidelį varinį kryžių, lengvai lyg būtų visiškai sveikas sugrįžo atgal, vėl atsisėdo į krėslą, padėjo nukryžiuotai ant stalo ir aiškių balsų ištarė. Štai didysis kankinys. Paskui jo krūtiniai dubo, galva nusviro, lyg mirties dvelkimo apsvaiginta, ir ant kelių padėtos rankos ėmė braukyti nagais kelnių medžiagą. Kozetė laikė jį už pečių ir raudodama bandė su jo kalbėti, bet nepajėgė, proklūste užplūdusias ašaras, kurios ją smaugė ir trukdė kalbėti, galėjo išgirsti tik atskirų žodžius, tėtuši, nepalikite mūsų, nejaugi mes atradome jūs tik tam, kad vėl jūsų netektume. Agonija mirštantį įveda tarsi vingiuotų kelių. Pirmyn atgal, čia artin prie kapo, čia vėl į gyvenimą. Prie mirties žmogus lenka apgraibomis. Žanas Valžanas atsigodo iš apmirimo, papurti galvą, tarytum norėdamas nublokšti ją užgulusių šešėlius, ir beveik visiškai atgavo giedrą sąmonę. Jis pakėlė kozetės rankovės kraštelį ir jį pabučiavo. Jis atgyjo, daktarė, jis atgyjo, sušuko Marijus. Jūs abu tokie geri, tarė Žanas Valžanas, aš jums pasakysiu, kas man buvo skaudu. Man buvo skaudu, ponė Ponmersi, kad jūs nenorėjote liesti tų pinigų, o tie pinigai tikrai yra jūsų žmonos. Aš jums viską išaiškinsiu, mano vaikeliai, kaip tik dėl to aš taip ir džiaugiuosi jūs išvydęs. Jodasis gagatas atvežamas iš Anglijos, baltasis gagatas iš Norvegijos. Visa tai surašyta šitame štai popieriuje, jūs jį perskaitysite. Aš patobulinau apyrankių segimą, pakeisdamas kaltines saktis lietinėmis. Jos gražesnis, geresnis ir pigesnis. Jūs suprantate, kiek daug pinigų galima tuo uždirbti. Taigi, kozetės turtas teisėtai priklauso jai. Aš dėl to pasakoju šitas smulkmenas, kad jūsų sąžinė būtų rami. Tuo metu aukštyn užlipo durininkė ir pravėrusi duris pažvelgė į vidų. Nors gydytojas ir liepė jai pasišalinti, bet rūpestingoji moteriškė prieš nueidama vis dėlto spėjo sušukti mirštančiajam. Gal pakviesti kunigą? Jisai pas mane, atsakė Žanas Valžanas. Jis pakėlė aukštin pirštą tarsi ką rodydamas virš savo galvos ir galėjai pasakyti, kad jis tenai iš tiesų kažką mato galimas daiktas, kad vyskupas tikrai dalyvavo šitoje agonijoje. Kozetė atsargiai padėjo jam už nugaros priegalvį, Žanas Valžanas vėl prabilo. Ponas Ponmersi, būkite be baimės, aš jūs maldauju. Tie 600 tūkstančių frankų iš tikrųjų priklauso kozetei. Jeigu jūs atsisakytumėte tų pinigų, visas mano gyvenimas nueitų niekais mes buvome labai ištobulinę tų stiklo dirbinių gamybą. Jie galėjo varžyti su vadinamosiomis Berlyno brangenybėmis. Ar galima su jomis palyginti, sakysim, juodą į vokiečių stiklą? Visas grosas, 12 tuzinų puikiausiai nušlifuotų karolėlių, kainuoja tik 3 frankus. Kada miršta brangi mums būtybė, mes žiūrime į ją taip, lyg stengtumės žvilgsnių įsikipti į ją ir sulaikyti. Kozetė ir Marijus susėmė už rankų netekę žado į sielvarto nevilties apimti, stovėjo virpėdami priešai Žaną Valžaną, nežinodami, kokiais žodžiai sutikti mirti. Žanas Valžanas kas kartėjo silpnin, jis geso, leidosi vis žemyn prie nežinomybės horizonto – Jo alsavimas pasidarė nelygus, tarpais jį pertraukdavo švokštimas. Jam buvo sunku pajudinti ranką, kojo sustiro, bet kuo labiau silpo kūnas ir stingo sanariai, tuo aiškiau kaktoje spindėjo visa šio žmogaus sielos didybė. Jo vyždžiuose jau galėjo regėti nežinomo pasaulio šviesą. Šypsantis mirštančiojo veidas vis labiau blyško, gyvybės jau nebebuvo – bet sušvito kažkas kita. Alsavimas virpinėjo, žvilgsnis darėsi vis gilesnis, jautei, kad už šio numirėlio nugaros kleidžiasi sparnai. Jis davė ženklą kozetį prieiti artin, paskui pasišaukė Marijų, artėjo matyt paskutinės valandos paskutinį minutį ir jis ėmė kalbėti, silpnu tarsi iš labai toli sklindančių balsų. Atrodė, kad dabar tarp jų atsiradusi siena – prieikite arčiau, eikite šian abu, aš jūs labai myliu. O kaip gera šitaip mirti, tu taip pat mane myli, mano kozete. Aš žinojau, kad tu visuomet mylėjai savo senuką. Kokia tu gera padėjai man už nugaros priegalvį, juk tu paverksi truputį manęs tiesa, tik ne per daug. Nenoriu, kad iš tikrųjų jūs jelvartautum. Jums reikia kuo daugiau linksmintis ir džiaugtis mano vaikeliai. Užmiršau jums pasakyti, kad saktys be liežuvėlių duodavo daugiau pelno negu visa kita. Grosas 12 tuzinų sakčių atseidavo 10 frankų, o mes parduodavome po 60. Prekyba iš tiesų pelninga. Taigi, ponė Ponmersi, jūs nesistebėkite dėl tų 600 tūkstančių frankų. Tie pinigai įgyti dorų kelių – Jūs rame sąžinę galite būti turtingi, turite įsigyti karietą, retkarčiais paimti ložę teatre, tau mano kozete reikia gražių balinių suknelių, jūs turite kelti puikius pietų savo bičiuliams ir gyventi laimingai. Aš tik ką rašiau apie tai kozetė, ji ras mano laišką. Jai palieku ir dvi žvakides, kurios stovi ant žydinio, jos įdabrinis, bet man jos iš grino aukso, iš deimantų paprasto žvakis jose virsta vaškinėmis. Nežinau, ar tasai, kuris man jas padovanojo, patenkintas manimi tenai danguje. Padariau visą, ką galėjau. Mano vaikeliai, nepamirškite, kad aš vargšas. Palaidokite mane kur nors nuo šaliau ir padėkite ant mano kapo akmenį, kuris tik žymėtų vietą. Tokia mano valia. Ant akmens nereikia jokio vardo. Jei kozetė panorės retkarčiais mane aplankyti, man bus malonu ir jūs, ponė Ponmersi. Turiu prisipažinti, kad aš ne visados jūs mylėjau. Prašau man atleisti. O dabar jį ir jūs man kaip vienas žmogus. Aš jums labai dėkingas. Jaučiu, kad kozetė su jumis laiminga. Jeigu jūs žinotumėte, ponė Ponmersi, kaip mane džiugindavo jos gražus rausvis krosteliai, kai jį būdavo bent kiek pablyškusi, aš liūdėdavau, Komodoje yra 500 frankų banknotas. Aš jo nepaliečiau. Tai vargšams. Kozete, ar matai ten ant lovos savo suknytę? Tu ją pažįsti? O nuo to laiko juk praėjo vos dešimt metų, kaip greitai bėga laikas. Mes buvome tokie laimingi, dabar viskas baigta. Neverkite, mano vaikeliai, aš išeinu netaip jau toli. Aš jūs iš tenai matysiu. Naktį jums tik reikės įsižiūrėti į tamsą ir pamatysite mane šypsantis. Kozete, atsimeni Monfermeilį. Tu buvai girioje ir labai bijojai. Prisimeni, kaip aš paėmiau už lanko tavo kibirą su vandeniu. Tada pirmą kartą paliečiau vargšę tavo rankelę. Ji buvo tokia šalta. Ak, panelė, kokios raudonos buvo jūsų rankutės tada ir kokios jos baltos dabar. O didžiąją lėlę prisimeni tu praminė ją Katerina. Tu taip gailėjasi, kad negalėjai pasiimti jos į vienolyną. Kaip dažnai tu mane prajuokindavai, mano mielasis angelė. Po lietaus tu įmesdavai į grevelį šiaudą galių ir žiūrėdavai, kaip jie plaukia. Kartą padovanojau tau karklinę raketę ir volaną su geltonomis, mėlynomis, žaliomis plunksnomis. Tikriausiai jau pamiršai. Maža tu buvai tokia išdykėlė, tu mėgdavai žaisti, apsikabinėdavai savo ausis vyšniomis. Ir visa tai praėjo. Ir giria, per kurią ėjau su savo mergyte, ir medžiai, po kuriais mes vaikščiojom, ir vienolynas, kur su jas lapstėmės, ir žaidimai, ir linksmas vaikiškas juokas viskas virto šešėlių. O aš vaizdavausi, kad visa tai priklauso man – Štai kur buvo mano kvailumas. Tenardie pikti žmonės. Reikia jiems atleisti. Kozetė atėjo laikas pasakyti tavo motinos vardą. Ji vadinosi Fantina. Įsidėmėk šitą vardą. Fantina. Atsiklaup kiekvieną kartą, kai jį tarsi. Ji daug iškentėjo, ji labai tave mylėjo. Ji buvo tokia pat nelaiminga, kokia tu laiminga. Taip jau Dievo nuskirta. Ten danguje tarp savo didžiųjų žvaigždžių jis mato mus visus ir žino, ką daro. Taigi, mano vaikai, aš išeinu. Visados mylėkite vienas kitą. Mylėtis didesnio gėrio pasaulyje nėra. Pagalvokite kartais apie vargšą senį, kuris čia numirė. Ak, mano kozete, Tai juk ne mano kaltė, kad visą tą laiką aš tavęs nemačiau. Dėl to man plyždavo širdis, aš ateidavau tik tai iki tavo gatvės kampo. Žmonės, kurie mane matydavo, turbūt laikė mane keistoliu. Aš buvau lyg pamišęs, kartą net išėjau iš namų be skribelės. Mano vaikeliai man jau tamstakis, turėjau dar daug ką jums pasakyti, bet vis tiek prisiminkite kartais mane. Būkite palaiminti, Nežinau, kas man darosi, aš matau šviesą. Prieikite dar arčiau, aš mirštų laimingas. Brangiai, mylimieji, leiskite man uždėti jums ant galvų rankas. Kozetė ir Marijus apimti sielvarto smaugėmi ašarų puoliant kelių ir sukniubo ant Žano Valžano rankų, tačiau šios šventos rankos jau nebejudėjo. Atsilošęs atgal, blausiai nušviestas dviejų žvakidžių šviesos, įžiūrėjo išbliškusių veidų į dangų ir leido kozetį ir Marijui bučiuoti savo rankas. Jis buvo miręs. Naktis buvo bežvaigždė, tvyrojo giliausia tamsa, šitoje tamsoje tikriausiai stovėjo sparnus įskleidęs didžiulis angelas ir laukė įskrendančios sielos. Šeštas skyrius – žolės slepia, lietus klauna. Perlašezio kapinėse netoli bendrųjų vargomenis kapų ir nuo šaliai nuo prašmatnio šio kapų miesto kvartalo, toli nuo įmantriųjų antkapių amžinybės akivaizdoje demonstruojančių pasibjaurėtinas mirties madas, apleistame kampe prie senos mūrinės tvoros po didelio vijoklio praizgytų kukmedžių, tarp samanų ir šunažolių guli akmuo. Šitas akmuo nemažiau už kitus nukenties nuo laiko raupsų. Jis apaugęs pelėsiais, kerpimis, paukščio aptirštas. Jis pažaliavęs nuo lietaus ir pajuodęs nuo oro. Šalia nėra jokio takelių ir niekas nemėgsta sukti į tą pusę, nes žolėčia aukštai ir tuoj galima sušlapti kojas. Kai tik sušvinta saulė, čia susirenka driežai. Aplinkui šiukžda laukinės avižos, pavasarį medyje čiulba devinbalsis. Šitas akmuo visas plikas – Jis buvo nutašytas toks, koks reikalingas kapui. Žiūrėta tik tai, kad jis būtų pakankamai ilgas bei platus ir galėtų apdengti žmogų. Jame neiškalta jokio vardo. Tačiau kažkieno ranka jau prieš daugelį metų pieštukų užrašė ant akmens šias keturias eilutes, kurios nuo lietaus ir dulkių darėsi kas kart vis sunkiau bei skaitomus ir dabar galimas daiktas jau visiškai išdilusios. Jis miega – Nors skaudus likimas teko jam, jisai gyveno. Dingus angelui brangiam, jis mirė. Paprastai ramiai užgeso jis, kaip vakare užgesta saulės spindulys. Priedas Laiškas ponui Daeliui, vargdienių vertimo leidėjui Milane. Otvilhausas 1862 metų spalio 18 diena. Jūs neklystate, ponė, sakydamas man, kad vargdienių knyga parašyta viso pasaulio tautoms. Nežinau, ar šią knygą perskaitys visi, bet rašiau ją visiems. Ji tiek pat skirta Anglijai, kiek ir Ispanijai, Italijai, kiek ir Prancūzijai, Vokietijai, kiek ir Airijai – tiek pat respublikoms turinčioms vergų, kiek ir valstybėms turinčioms baudžiauninkų. Socialinėms problemoms nėra valstybinių sienų. Žmonijos pikdžaizdžių, tų siaubingų pikdžaizdžių, kurios dengia visą žemės rutulį, nesulaiko mėlynos ar raudonos sienų linijos abiejų pusrutulių žemėlapiuose. Visur, kur vyriškis legia tamsa ir neviltis, visur, kur moteris pardavinėja save dėl kasnio duonos – Visur, kur vaikas kenčia dėl to, kad negali turėti knygos, kuri apšviestų jį ir žydinio, kuri sušildytų jį, mano vargdienių knyga beldžiasi į durį sakydama Atidarykite, aš atėjau pas jūs. Nūdien, kada mus dar tebe gaubė civilizacijos sambrieška, atstumtasis vargdienis vadinasi žmogus. Ir jis kenčia mirties agoniją visose rutulio platumose – jis vaitojo visomis žemės kalbomis. Jūsų Italija nekiek nemažiau kenčia nuo blogio, kaip ir mūsų Prancūzija. Jūsų nuostabiosios Italijos veide matyti nesuskaičiuojamų kančių žymis. Argi banditizmas, toji aštri chroniško skurdo forma, neknipžda jūsų kalnuose? Maža yra šalių taip smarkiai, kaip Italija puliuojančių vienolynų votimis – kurias aš stengiausi ištirti. Nors jūs didžiuojatės Roma, Milanu, Neapoliu, Palermu, Turinu, Florencija, Siena, Piza, Mantuja, Bolonija, Ferrara, Genuja, Venecija. Nors jūs turite herojišką istoriją didingų grįvėsių, grandiozinių paminklų, puikių miestų, jūs, kaip ir mes, nelaimingi. Jūsų nuostabusis apdaras knipždėte knipžda gyvių. Be abejo, Italijos saulė žavi, bet dėja – akinanti dangaus žydrynė žvelgia į žmogaus karmalus. Jūsų šalyje, kaip ir mūsų, tebe viešpatauja prietarai, smurtas, despotizmas, fanatizmas ir akly įstatymai gina tamsuoliškus papročius. Jūs negalite pajusti nei dabarties, nei ateities skonio, nepatirdami praeities šleikštumo. Jūs turite nemokšą vienuolį ir laukinį lacaronį Su tuo pačiu socialiniu klausimu susidurėme tiek mes, tiek ir jūs. Jūsų krašte šiek tiek mažiau žmonių miršta badu ir šiek tiek daugiau drugių. Jūsų socialinė higiena nedaug te geresnė už musiškę. Tamsa įgavusi Anglijoje protestantizmo pavidalą, Italijoje apsisiauti katolicizmo skraiste – nors vardai ir skirtingi, ir ten, ir čia tamsa, ir beveik vienodai neperžvelgiama šlykščiai aiškinti Bibliją ar blogai suprasti Evangeliją, tolygus dalykai. Ar bereikia kalbėti toliau? Ar bereikia dar pilniau išryškinti šį liūdną paralelizmą? Argi pas jūs nėra skurdžių? Žvilgti reikite į apačią. Argi pas jūs nėra parazitų? Dirstelėkite aukštyn, Ar nešmėkšto taip pat ir prieš jūsų akistos bjaurios svarstyklės, kurių lėkštis, skurdas ir parazitizmas stovi tokioj apgailėtinoj pusiausviroj? Kur jūs iškė mokytojo armija, vienintelė armija pripažįstama civilizacijos? Kur jūsų nemokamos ir visiems privalomos mokyklos? Ar visi tėvynėje moka paskaityti Dantę ir Mikelandželą? Ar pavertėte jūs mokymo įstaigomis savo kareivinės – Ar jūsų karinis biudžetas, panašiai kaip ir mūsų, nėra išpūstas, o švietimui skirtos lėšos jokingai menkos? Ar ir jums nėra būdingas tas pat aklas paklusnumas taip lengvai išvirstas į kareivišką buką protiškumą? Argi pas jūs nėra militarizmo, kuris nusigalvoja tiek, kad net įsako šaudyti į garibaldį, tą gyvą Italijos garbės įsikūnymą. Išnagrinėkime jūsų socialinę tvarką – Pažvelkime ją tokią, kokia ji yra, užklupkime ją nusikaltimo vietoje. Parodykite man moterį ir kūdikį. Juk tik tai iš to, kiek rūpeščio skiriama šioms dviem silpnoms būtybėms, ir te galima spręsti apie civilizacijos lygį. Ar Neapolyje prostitucijos klausimas netoks pat opus kaip Paryžiuje? kokią dalį tiesos apima jūsų įstatymai ir kokią dalį teisingumo vykdo jūsų teismai. Galbūt atsitiktinai jūs turėjote laimę nepatirti, ką reiškia tokie kraupų žodžiai kaip viešas pasmerkimas, įstatymo užtraukta nešlovė, katorga, ešafotas, budelis, mirties bausmė. Italai ir pas jūs Bekarija mirė, o Farinačis tebe gyvena. Be to žvilgterėkime į jūsų valstybės pagrindus. Ar jūs turite vyriausybę, kuri suprastų, kad moralė identiška su politika? Pastaruoju klausimu jūs ten užengėte iki supratimo, kad didvirius reikia amnestuoti. Kažko panašaus būtų ir Prancūzijoje. Klausykite, padarykime mūsų kančių apžiūrą. Tegu kiekvienas atsineša savo naštą, jūs turite jų nemažiau kaip ir mes. Ar neslegia ir jūsų tie patys du prakeikimai? Kunigų skelbiamas bažnytinis pasmerkimas ir teisėjų skelbiamas visuomeninis pasmerkimas. O didžioji italų tauta, tu visu kuo panaši į didžiąją prancūzų tautą. Deja, nors tautos seserys, bet tiek ir jūs, tiek ir mes vargdieniai. Iš tamsumos gelmių, kurios gaubė ir jūs ir mus, jūs neiškia už mus regite tolumoje spindinčius rojaus vartus. Tačiau kunigai klysta. Tie šventieji vartai ne praeityje, o ateityje. Aš darau išvadą. Šitoji knyga vargdienį gali būti veidrodžių jums nemažiau kaip ir mums. Kai kurie žmonės, kai kurios kastos kyla prieš šią knygą, aš juos suprantu, juk veidrodis byloja tiesą ir užtat yra nekenčiamas bet tai nekliūtis, kad jis būtų naudingas. O dėl manęs, tai aš didžiai mylėdama savo šalį, rašiau šią knygą visiems, tiek vacielodamasis dėl Prancūzijos, kiek ir dėl bet kurios kitos tautos. Kuo toliau aš žengiu savo gyvenimo keliu, tuo darausi paprastesnis ir tuo didesnis jaučiuosi viso žmonijos patriotas. Tuo tarp kitko reiškėsi mūsų laikų tendencija – ir prancūzų revoliucijos spinduliavimo dėsnis. Kad knyga atitiktų tolydžio besiplėtojančią civilizacijos raidą, ji turi liautis buvusi tik tai prancūziška, itališka, vokiška, ispaniška, angliška. Ji turi tapti europietiška, dar daugiau, ji turi priklausyti visai žmonijai. Iš čia išplaukia ir nauja mano logika – ir kai kurios būtinos kompozicinės ypatybės, nulemiančios viską – Net pačių skonio ir kalbos reikalavimus, kurie kadaise tokie riboti, nunai turi įsiplėsti pagal visą kitą. Kai kurie prancūzų kritikai mano didžiam džiaugsmui man prikišo, kad aš peržengiau vadinamojo prancūziško skonio ribas. Aš labai norėčiau būti vertas šito pagirimo. Trumpai sakant, aš darau, ką galiu, aš jaučiu viso žmonijos kančias ir stengiuosi palengvinti jas bet mano vieno jėgos yra menkutės ir aš šaukiu visiems, padėkite man. Štai ponė viskas, ką jūsų laiškas paskatino mane pasakyti jums. Aš tai pasakiau ir jums, ir visą jūsų šaliai. Jeigu tai primiktinai daug ką akcentavau, tai to priežastis viena jūsų laiško frazė. Jūs man rašėte, yra italų ir gana daug, kurie sako, vargdieniai prancūziška knyga. Tatai mūsų neliečia, tegu prancūzai skaito ją kaip istoriją, mums ji romanas. Deja, aš vėl kartoju, italai mes ar prancūzai, visi mes susidurėme su vargu. Nuo tada, kai istorija užrašinėja, o filosofija kontempliuoja, vargas yra žmonijos drabužis. Pagaliau atėjo laikas nuplėšti tą apdarą, nurenkti klaikius praeities karmalus ir nuogus – žmogaus tautos sanarius apgopti purpuriniais ir šventiškais ateinančių laikų aušros rūbais. Jeigu jums atrodytų, ponė, kad šitas laiškas gali apšviesti kai kurios protus ir įsklaidyti kai kurios prietarus, aš neprieštarauju, kad jį įspausdintumėte. Dar kartą prašau jūs priimti mano nuoširdžiausių jausmų išreiškimą. Viktoras Hugo Viktoras Hugo, Vargdieniai, ketvirtas tomas. Verti Pranas Pavilaitis. Vilnius, Vaga, 1972 metai. Įgarsino Lietuvos aklųjų draugijos garso įrašų namai. Skaitė Arnas Rosinas. Vilnius, 1987 metai.